14. Концентрируйтесь на отношениях, а не на сделке. Salespeople are usually obsessed with closing. Продавцы обычно думают только о том, как заключить эту сделку. And it gets them all afraid. И они боятся это делать. And there's all this stress and all this pressure. Они испытывают давление, стресс. That's not the way it should be. Но так быть не должно. Don't focus on closing the deal. Не надо концентрироваться на моменте заключения сделки. Focus on the long-term relationship. Концентрируйтесь на долгосрочных отношениях. This is so critical. Это очень важно. If you're thinking about that customer. Если вы будете думать об этом клиенте. As a deal to close. Просто как о сделке, которую необходимо закрыть. They can feel it. Они это почувствуют. You're just automatically going to give them more pressure. Вы автоматически переносите на них давление. However, но if you focus on that customer, если вы будете концентрироваться на клиенте, As someone you're helping to buy. Как на человеке, которому вы хотите помочь купить. As someone you're helping in their buying process. Как на ком-то, кому вы помогаете в его процессе покупки. There's going to be less stress when you close them for you. Тогда меньше стресса будет в процессе заключения сделки для вас. And for them. И для него. Think about this for a minute too. Задумайтесь об этом. If you close them now, если вы заключаете с ним сделку сейчас and forget about them, и забываете о нем, you gotta go find another customer. вам придется идти искать нового клиента. If you close them now, если вы заключаете сделку сейчас, but not close, open up the relationship, но не заключаете сделку, а строите отношения, it's going to take you less time, у вас потом уйдет меньше времени and less energy, и меньше энергии and a lot less stress, и гораздо меньше стресса to keep them as a customer. на то, чтобы чтобы сделать из него постоянного клиента. Let me add one other thing here that's important. Позвольте добавить сюда еще одну важную вещь. A lot of salespeople will be looking at the customer as a commission only. Многие продавцы воспринимают клиентов только как источник комиссионных. Don't do it. Не делайте этого. Don't look at your customer as money. Не смотрите на своего клиента как на деньги. Don't think of how much you're going to make when you close them. Не думайте о том, сколько вы заработаете, заключив с ним сделку. Think about being someone that the customer can trust with a lot of money. Думайте о том, как стать человеком, которому клиент может доверить эти деньги. It's a very dangerous thing to start spending your commissions before you make them. Будьте очень осторожны, не начинайте тратить комиссионные до тех пор, пока не получите их. You'll end up making a mistake, you'll get lazy. Потому что вы разленитесь, вы совершите ошибку. And you'll lose the sale. Не потеряете эту продажу. I've done it many times. У меня такое было. Focus not on the close. Концентрируйтесь не на заключении сделки. But opening up that long-term relationship. А на долгосрочных отношениях.